Partida hori ongi bizi dut, gero eh, astapena pentsatzen nuen bezala pasatu da, banakien man, man, man teotoriko zen gauzak fite trinkatzeko, er, eh, paletarekin eta eskin motzekin, ongi sakatu zere, eta nina inuen berdin um, borrokan, borrokako jokoan eramaitea, senditzen nintzen berdin pixka bat bera baino azkarrago, musikaren alde ditzik, eta gauzak aski ongi egin ditut astapenean, baina berak ere beti horzen, on, ondo sakatzen, e, e, erdian ezartzen uelarik ez zuen markatzen, baina dena markadat pastuta gero piskabat e, nekatuta izan da, obekio sakatu dut eta izbairu tanto hartuta gero piskabat hor e, burua makurtu du, ni segitu dut e, e densitatean eta... eta